Evo već duži niz emisija govorimo kako se Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam obhodio prema grešnicima, prema ljudima koji bi počinili grešku u njegovom prisustvu, u njegovoj blizini. Ili bi bio obaviješten o njihovoj grešci, o njihovom grijehu, lošem dijelu kojeg su počinili i slično. Kako, na koji način Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallame se obhodio prema njima? Ovo je već deveta emisija u jeli, tom serijalu kako se Allahov poslanik alaihi salacom obhodio prema grešnicima. Govorili smo kako se Allahov poslanik alaihi salacom obhodio prema svome gospodaru, kako se obhodio prema vjerovjesnicima, kako prema svojima shabima, kako prema ženama, kako prema djeci, kako prema siromasima, kako prema jetimima, kako prema ženama, udovicama i bolesnicima, onima koji su na umrlo brojnim drugim kategorijama, pa već evo duži niz emisija govorimo kako prema grešnicima, jer složit se da u ovu skupinu ulazimo svi. Svi griješimo. Dakle, ovo je najšira skupina, najveća skupina ljudi. Pa zato, dakle, i brojne su metode Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, kako je ispravljao te greške. Pa jedna od metoda Allahov poslanika alihi salatu wasalam u ispravljanju grešaka jeste da je na svome licu pokazivao da nije zadovoljan tom greškom, da nije zadovoljan greškom koja se čini, iz čega bi dotični shvatao da je počinio grešku, da je uradio nešto nevaljalo, da je uradio nešto zabranjeno, pa dakle sustezao bi se nakon toga od te greške. Više u svome životu ne bi činio takvu grešku. Brojni su primjeri u kojima se spominju takve situacije. Da pred Allahovim poslanikom alihi salatu sam je nešto bilo učinjeno pa se on zacrvenio. Pa tako se spominje u hadisu Abdullaha ibn Amra ibn al-Asa radijallahu anhuma da je rekao jedne prilike Allahov poslanika alihi salatu sam došao je među svoje ashabe u jednu skupinu ashaba, jednu grupu ashaba, pa ih je zatekao kako raspravljaju o kaderu, o Allahovoj odredbi šta bi bilo, kad bi bilo, zašto mi je tako određeno, pa ako mi je određeno, zašto da radim i slično, pa se Allaho poslanik alihi salatu sam zajapurio, zacrvenio, crvenilo je izbilo na njegovom licu, pa je rekao, zar vam je to naređeno? Zar vam je naređeno da se raspravljate o Allahoj odredbi? Jeste li stvoreni zbog toga da jednim kuranskim ajetima pobijate druge kuranske ajete doista zbog toga su uništeni oni narodi koji su bili prije vas. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam pokazao je i svojim izgledom i onda također potvrtao svojim riječima da to što čine, da to nije u redu, da je to greška. Zatim, u hadisu Džabira ibn Abdillaha radijallahu anhuma spominje se da je Omer ibn al Khattab radijallahu talan došao Allahovom poslaniku alihi salatu wasalam sa stranicom Tevrata sa stranicom, dakle jednim listom iz prethodne knjige, prethodne objave Tevratom, dakle starim zavjetom. Pa je došao Allahovom poslaniku alihi salacom i počeo da čita i Allahov poslanik alihi salacom, što je Omer više čitao, Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme se više crvenio, pa je rekao, zar hoćete o sine Hattabov da time zbunite sebe, Zar hoćete da sebe dovedete u nedomicu, čitajući prethodne knjige? Tako mi onoga u čioj ruci moja duša došao sam vam s vjerom koja je jasna, koja je čista. Ne pitajte ništa prethodne sljedbenike, sljedbenike prethodnih objava, prethodne narode one koji su i dalje nastavili slijediti prethodne objave, a nisu se odazvali Muhammedu sallallahu alihi vseleme. Pa kaže, ne pitajte ih ništa, jer vam oni mogu reći istinu, a vi je poreći. Vi smatrati da to nije istina. Ili vam mogu prenijeti zabludu, laž, jer su izmijenili svoje knjige, a vi možete povjerovati u to tako mi onoga u čioj ruci moja duša. Tako mi je Allah subhanahu wa ta'ala da je Musa sada živ, on bi me slijedio. Ne bi mu preostalo ništa drugo do da me slijedi. Spominje se da je u prisustvu Allahovog poslanika alihi salacom bio Ebu Bekr, bio Abdullah ibn Zaid i drugi ashabi, pa je Ebu Bekr radijallahu ta'ala rekao Majka te ne imala, o Omere, zar ne vidiš kako izgleda lica Allahovog poslanika alihi salatu sam? Šta ti je, zašto čitaš? Zar ne vidiš kako izgleda Allahov poslanik alaihi salacom? Omer bio zauzet čitanjem. <clears throat> Nije osvrnuo se na izgled Allahov poslanika alaihi salacom. A što je Omer više čitao, lice Allahov poslanika alihi salatu wasalam se crvenilo. Prenosi se da mu je Abdullah ibn Zaid rekao, je li ti to Allah oduzeo pamet, Omer, sad ne vidiš kako izgleda Allahov poslanik alihi salatu wasalam. Pa Omer radijallahu talan, kada je čuo ukor Allahov poslanika alaihi salacom i kada je vidio kako izgleda Allahov poslanik alaihi salacom, koliko se naljutio, koliko se rasrdio, rekao je zadovoljni smo da nam Allah bude gospodar, da nam Islam bude vjera, da nam Muhammed bude poslanik i da nam Kur'an Kur'an, Allahova zadnja objava, bude, bude vodič. Dakle, pokazivanje crvenila, pokazivanje ljutnje, sržbe na svome licu, na svome izgledu, jedna je od metoda Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, ukazivanja na grešku i također ispravljanja, ispravljanja greške. Također prenosi se u hadisu Ebu Masuda radijallahu talan da je došao neki čovjek Allahovom poslaniku alihi salatu sam i rekao ja dolazim kasno na sabah namaz zbog tog i tog čovjeka, tvoga, druga tvoga ashaba koji nam imami i klanja dugo. Ja ne mogu toliko da stojim. Pa ja dođem kasnije i zateknem ga opet u namazu. Nakon toga, kaže Ebu Mesud radijallahu ta'ala, nisam nikada vidio Allahovog poslanika alihi salatu sallam u većoj sržbi kao do tada. Kao tada. Tada kada se, kada je čuo ove riječi i naljutio se Allahov poslanika alihi salatu sallam. Kaže Ebu Mesud, radijallahu talan, nisam vidio poslanika sallallahu alihi wasallam da se ikada toliko zatrvenio, da se ikada, ikada toliko naljutio. Pa je rekao, o ljudi, neki od vas doista rastjeruju, neki od vas rastjeruju druge ljude, udaljavaju druge ljude, podvajaju, cijepaju druge ljude, tjeraju od sebe. Kada neko od vas bude predvodio druge ljude u namazu, neka bude umjeren, jer među klanjačima ima starih, ima slabih, Ima osoba koje imaju neku potrebu, imaju obaveze, zato budite umjereni u svojim namazima. Također prenosi se da je Allahov poslanik alihi salatu jednog od svojih ashaba poslao da skupi zekat u jednom mjestu, u jednom naselju, da ode stanovnicima tog naselja, da zatraži od njih da mu daju zekat na svoj imetak, na svoje usjeve i ostalo da što se daje zekat, da im on izračuna da to prikupi i da donese u Bejtul Mal. Da donese Allahovom poslaniku alihi salatu sam pa će onda on raspodjeljivati i dijeliti kome se, kome se daje zekat. Pa je taj čovjek došao sa zekatom i predavajući predajući jeli, taj zekat Allahom poslaniku alihi salacom i onima koji su bili zaduženi za čuvanje zekata, kaže ovo je zekat, ovo je vama dato kao zekat, a ovo je dato meni kao hedija. Pa se Allahov poslanik alihi salacom naljutio. Kaže, čuj, hedija? A da li bi dobio hediju da si sjedio u svojoj kući? Da si sjedio u svojoj kući? Da te nismo poslali? Da te nismo zadužili da ideš i da radiš? Da li bi ti dobio hediju za takvo nešto, za sjedenje u kući? Nakon toga izašao je Allah, poslanik alihi salacom, ispeo se na mimber i počeo govoriti šta je ljudima, pa govore tako i tako. Kada pošaljemo ga da obavi neki posao, on kaže ovo je od vašeg posla, ovo pripada vama, a ovo je poklonjeno meni. Zašto nije ostao u kući kod oca i majke pa da vidi hoće li dobiti poklon ili, ili ne. Tako mi onoga koji onoga u čijoj ruci moja duša koji god sakrije nešto od onoga što mu je dato, on dakle ima platu. Onaj koji skuplja zekat poznato je dakle da i za njega se izdvaja dio zekata. Jedna od kategorija kojima se daje zekat jeste dakle i sakupljačima zekata. On će dakle dobiti i još hoće da prikrije poklon, hoće da kaže da je nešto, je li i on dobio da je to za njega, nije to za, je li druge. Pa kaže, tako mi onoga učio je Muhammedova, učio je ruci Muhammedova duša, niko od vas ništa neće sakriti od onoga što mu je dato, a da s tim neće doći na sudnji dan okačenim o njegov vrat. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi vseleme znao se naljutiti, znao je dakle pokazati na svome licu, na svome izgledu da nije zadovoljan greškom. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme kada bi bio u prisustvu osobe koja pogriješi, koja učini nešto što nije ispravno, postupi po suprotnom i poslanik alaihi salatu selam ga posavjetuje, ispravi, ukoliko ta osoba i dalje nastavi sa svojim, Allahov poslanik alaihi salatu selam bi odlazio i na takav način dao mu do da ne vrijedi s njim raspravljati, da je doista greška to što čini, Ako hoćeš, ostavi se toga, to je greška, a ja se s tobom neću raspravljati. Pa se prenosi u hadisu Ali ibn Abi Taliba radijallahu talan da im je Allahov poslanik alihi salacom došao u kuću, došao Ali i jeli Fatimi. Kćerka Allahov poslanika alihi salacom Fatima bila je udata za Aliju. Pa je došao na veče i kaže, zar ne klanjate? Nakon što je ušao, zatekao ih da leže. Legli su da spavaju. Kaže Allah, poslanik alihi salacom, pita i začuđeno, zar ne klanjate? Zašto ne klanjate? Noćni namaz i slično, zašto ne ibadetite? Pa je Alija radijallahu talan tada rekao, Allahov poslaniće, naše duše su u Allahovoj ruci, kada htjedne da nas probudi, Allah će nas i probuditi. Nakon što je te riječi čuo, Allahov poslanik alihi salacom skočio je, ustao i otišao. Na vratima, čuo je Alija radijallahu ta'ala na Allahovog poslanika, alihi sallam, dok je izlazio, čuo je da govori doista je čovjek spreman da raspravlja. Doista čovjek voli mnogo da raspravlja. Dakle, Allahov poslanik, alihi sallam, posavjetovao je, uputio na ono što bi bilo lijepo, dobro da se čini prije nego li se legne, jeli, da se klanja, ukoliko se pogotovo na, radio naporan posao, bolje je da klanjaš tada noćni namaz, da klanjaš makar dva rekata, jer ako legneš, utoneš u san, umoran si, umorio se, pitanje je dakle hoćeš se moći probuditi. Trebaš poduzeti sve što je do tebe da dakle obaviš taj ibadet. Ili ako hoćeš već da legneš, da spavaš, da naviješ sahad, da poduzeš mnogo šta, jeli, A ne samo da se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala, jer to je dakle neispravan oslonac. Prvo trebaš da uradiš ono što je do tebe, pa da onda se osloniš na Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame nekada kada bi ispravljao grešku, ne bi odlazio od grešnika, ne bi se okretao, ne bi se crvenio, već bi korio grešnika korio bi ga, pitao bi ga zašto, zašto, zašto si to uradio? I na takav način korio bi jeli, dotičnu osobu koja bi pogriješila. Pa je poznato kada je Allahov poslanik alihi salatu sam htio da krene u oslobođenje Mekke. Da oslobodi Mekku. Hatib ibn Ebi Belta, ashab Allahov poslanika alihi salatu sam, učesnik Bedra, onaj koji je učestvovao u bici na Bedru, u prvoj bici za Islam, u presudnoj, odlučnoj bitci za islam. Hatib ibn Abi Belta radijallahu talan poslao je po jednoj ženi pismo mušricima, stanovnicima Mekke da dolazi Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da oslobodi Meku, da ih pokori, da vrati od njih Meku u jeli, ruke muslimana, islama i muslimana. Poslao je pismo po njoj. Međutim, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam je bio obaviješten o tome objavom od Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa je poslao Aliju još jednog ashaba da sretnu, presretnu ženu da je nađu u tom i tom mjestu jer se putovalo od Medine do Mekke dugo, mnogo dana, pa je poslao žurno Aliju radijallahu talan i drugog ashaba na jahalicama da susretnu tu ženu, da je presretnu u tom i tom mjestu i da kod nje nađu pismo Hatiba, jeli, sa tom sadržinom pismo na tom i tom mjestu kod žene također. Pa su našli pismo jeli, u ženinoj pletenci, kako se spominje u hadisima, u predanjima, u ženinoj pletenci. Nakon što su izvadili pismo i donijeli Allahovom poslaniku, alihi salatu sam, Allahov poslanik, sallallahu alihi salam, pozvao je Hatiba. Pozvao je Hatiba. Nakon što je pročitano pismo, rekao je Hatibe, šta je ovo? Zašto si to uradio Hatibe? Zašto si htio da obavijestiš mušrike, nevjernike, neprijatelje Islama, naše neprijatelje koji su nam toliko i toliko nanijeli boli, koji su nas toliko i toliko uznemiravali, protjerali nas iz naše voljene meke, zaplijenili naše domove, zaplijenili druge naše imetke, i ti želiš da im opet pomogneš protiv nas muslimana, zašto si to uradio Hatibe? Zašto si to uradio Hatib? Korio ga je Allahov poslanik alihi salatu sam. Pa je Hatib ibn Abi Belta radi Allahu talam da neko ne bi dakle, ružno pomislio o ovom plemenitom ashabu, učesniku Bedra, da je on htio da pomogne nevjernike protiv muslimana naprotiv nevjernike protiv Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao je Allahov poslaniće svi tvoji ashabi svi tvoji ostali drugovi koji su protjerani iz Mekke u Medinu imaju nekoga u Mekki od bližnje rodbine iako su oni nevjernici rodbina je oni će im čuvati domove Oni će im čuvati i metke. Kada ti dođeš u pohod, da pohodiš Meku, da oslobodiš Meku, kada ti dođeš, oni će im čuvati taj imetak i čuvati porodicu ukoliko je ostalo. Međutim, Allaho poslaniče, ja nemam nikoga. Ko će zaštititi moju porodicu tamo u Meki? Ko će zaštititi moj imetak? Bojao se, dakle, da nešto od toga nećemo biti narušeno, uskraćeno. Pa je zbog toga dakle poslao pismo. Da se zna da dolazi Allahov poslanik alihi salosan s muslimanima, pa da neko se pobrine za njegovu porodicu, da ne bi bili izloženi jeli, ubijstvu ili slično. Pa je rekao Allaho poslanik alihi salatu sam što se tiče toga, istinu si, istinu si rekao. Dakle, nije Hatib radi Allahu talan htio da pomogne nevjernike protiv vjernika, već je htio na neki način samo da se pruži zaštita njegovoj, njegovoj porodici. Iz ovog hadisa, dakle, vidimo da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam da bi otklonio grešku, da bi ukazao na grešku, da bi grešniku dao do znanja da se više ne ponovi nikada ta greška kod njega, jeli znao bi ga koriti. Također, znao bi i okrenuti glavu u njegovom prisustvu i to zna ponekada da bude dakle teže od samog odlaska. Kada ugledna osoba ode od tebe, kaže ti da si počinio grijeh, da si počinio grešku, da nisi trebao tako postupiti i nakon toga ode od tebe, nije ti lahko, ali opet lakše nego kada stoji u tvome prisustvu i okrene glavu od tebe. Ne želi više da razgovara. I pogotovo ukoliko ima drugih ljudi, pa se ti pokušavaš pravdati, pa spominjati razlog zbog čega si učinio to i to, priznaš svoju krivicu i spominješ uradio sam zbog toga i toga, naveo me šeitan ili uh, morao sam da uradim, nisam imao drugog izbora i slično, međutim ta osoba šuti. Priča sa svima drugima, s tobom neće da priča, to ti pada teže. Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallame ponekada znao bi na takav način obhoditi se prema grešniku. Pa spominje se u hadisu kada je jedan čovjek, vjernik, dakle njegov ashab u bitci ubio drugu osobu drugu osobu u bici koja prije nego li je bila ubijena rekla ja sam musliman. Doista ja sam musliman. Dakle, kada je ashab ubio drugu osobu koja je za sebe tvrdila da je musliman. I spomenula je, taj ashab došao je i spomenuo Allahom poslaniku alihi salacom šta je uradio. Allahov poslanik sallallahu alihi salam bio u skupina ashaba. Pa kaže, zar si ubio čovjeka koji je musliman? Da si ubio čovjeka koji je musliman? Pa je počeo ovaj ashab da se pravda govoreći te riječi je rekao samo da se spasi, da ne bude ubijen. Pa se Allahov poslanik alaihi sallam samo krenuo. Zatim je došao ashab s te strane i rekao Allahov poslaniće, te riječi je izgovorio samo da se spasi. Pa se Allahov poslanik alaihi sallam samo krenuo na drugu stranu. Pa je došao čovjek iz Dakle, s te strane, dakle, sada treće, Allahov poslaniće te riječi je rekao samo da se spasi. Allahov poslanik, alihi sallam, neprestano se okretao da bi na kraju rekao Allah neće primiti onoga koji ubije vjernika. Dakle, iz ovog hadisa vidimo da je Allahov poslanik, alihi sallam, negirao greške, ukazivao na grešku, okretajući se jeli, od dotičnog, dotičnog grešnika. Zatim, Spominje se također u hadisu da je došao čovjek Allahovom poslaniku alaihi salatu wasalam, a na svojim rukama, na svome jednom prstu imao je zlatni prsten. Pa mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasalam, došao si mi sa žeravicom iz džehennema i okrenuo se od njega. Došao si mi sa džehennemskom žeravicom i okrenuo se od tog čovjeka. Nakon toga čovjek je skinuo taj zlatni prsten. I kasnije je došao sa prstenom od željeza. Pa je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ovo je još gore. To je nakit stanovnika vatre. Jer stanovnici vatre, odnosno džehennemlije, bit će okovani željezom. I to će biti njihov nakit. I zbog toga vjernici, vjernice, muslimani, muslimanke ne bi trebali nositi nakit od željeza. Ne bi trebali nositi nakit od željeza. Pa ukoliko se ispostavi da je nešto od nakita kod žena od željeza, onda dakle one to ne smiju nositi jer se time poistovjećuju sa stanovnicima džehennema. A ko voli da se poistovjeti sa stanovnicima džehennema, stanovnicima vatre? Pa je nakon toga čovjek bazio i taj željezni prsten i treći dan došao sa srebrnim prstenom. Poslanik sallallahu alihi wasallam je šutio. Šutnja je znak odobravanja. Zatim Allahov poslanik sallallahu alihi wasallam bi ponekada i dovio, ponekada bi i dovio protiv grešnika. Dakle, zacrvenio se, ne vrijedi. Okrenuo se, ne vrijedi. Odlazio od njega, ne vrijedi čovjek nastavlja i dalje da se ponaša kako ponaša, Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam da bi i dovio protiv njega. A dova Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam primala se kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se spominje da je jedan čovjek jeo pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wa sallam lijevom rukom. Lijevom rukom. A ko jede lijevom rukom? Lijevom rukom jede šeitan. Šeitan. Pa kao što muslimanima, vjernicima nije dozvoljeno da se poistovjećuju s nevjernicima. Nije dozvoljeno da se poistovjećuju sa stanovnicima džehennema. Isto tako nije dozvoljeno da se poistovjećuju sa šeitanom. Trebaju da se upoznaju koje su radnje od radnja muslimana, koje radnje treba činiti musliman, kojim se osobinama treba opisati musliman, koje su radnje, postupci, osobine, svojstva šeitana. Pa kloniti se tih radnji. Jedna od tih radnji jeste da jede lijevom rukom. Šeitan jede lijevom rukom. Zato vjernik i vjernica ne smiju jesti lijevom rukom. Čovjek jede u prisustvu Allahovog poslanika, alihi salacom, lijevom rukom, pa mu kaže vjerovjesnik, alihi salacom, jedi desnom rukom. Jedi volan desnom rukom. Nije u redu da jedeš lijevom rukom. Pa kaže čovjek ne mogu. Ne mogu da jedem desnom rukom, a nije mu bila desna ruka nesposobna. Dakle, pojedini koji nemaju desne ruke ili dakle šlagirana je ukočena, dakle nije u funkciji desna ruka, oni nemaju druge mogućnosti osim da jedu lijevom rukom. Čak ima vjernika, ima vjernica koji se trude na sve moguće načine. Iako je dakle u takvom stanju ruka, znaju koliko toliko prihvatiti kašiku ili dakle zaloga i hrane uzeti desnom rukom pa lijevom rukom podići desnu ruku. Samo dakle, iz želje da se odazovu ovoj naredbi Allahov poslanika, alihi salusom, koliko god mogu. Međutim, ovaj je rekao, a desna ruka mu je bila zdrava, rekao je ne mogu. Pa je Allahov poslanik alihi salatu oslam rekao da Bog da nikad više i ne mogao. Da Bog da nikad više i ne mogao. Kažu oni koji su prenijeli ovaj hadis, ovo kazivanje, da je čovjek rekao ne mogu iz oholosti. Iz oholosti, ne mogu, odnosno neću. I gotovo, jedem rukom kojom ja hoću. Pa mu je poslanik Alihi Salosam rekao da Bog da više nikada i ne mogao. Kasnije kažu prenosioci ovoga hadisa da su viđali čovjeka da doista nikada više nije mogao ni da digne desnu ruku. Nije mogao desnom rukom ništa više jeli da uzme. Pa Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wasallam nekada bi dakle koristio i ovu metodu. Da je dovio protiv grešnika, onoga koji ustrajava u grešci, naprotiv, dakle, onoga koji se ponosi tom greškom, koji se diči tim grijehom koji je činio. A dakle, to nikako ne smije biti svojstveno vjerniku. Vjernik i vjernica ne smije u sebi dozvoliti da ustrajavaju u grešci. Pogriješiti svi mi možemo. Svima nama je svojstvena greška. Međutim, nije u redu da nakon što se sazna da je dotično greška da se ustrajava u grešci. Treba maksimalno se potruditi da se ostavi čovjek te greške. Jer jedna greška po jedna, jedna po jedna, jedna po jedna nagomilava se kod čovjeka sve dok čovjeka u potpunosti ta greška ili te greške, ti grijesi, ta loša dijela u potpunosti i ne unište. Sa Allahom dozvolom ovdje završavamo. Ima dakle još tih metoda, ali mislim da je bilo dovoljno govora o obhođenju Allahovog poslanika alihi salacom prema grešnicima. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi salacom pojašnjavao je da smo svi mi grešnici, da moramo jeli, činiti grešku, počinimo grešku, svojstveno nam je greška, ali isto tako moramo se truditi da otklonimo od sebe greške i on, Allahov poslanik sallallahu alihi salacom, na najbolji način nam je pokazao kako to činiti pokazao nam je svojim riječima i svojim primjerima. Čuli smo dakle u ovih devet emisija brojne metode Allahovog poslanika alihi salatu wasalam kako bi ukazivao na greške i kako bi podučavao grešnike da su počinili grešku i nakon toga Allahovom dozvolom i nakon toga lijepim ponašanjem Allahovog poslanika alihi salatu sam lijepim savjetom grešnik se ne bi više vraćao toj grešci. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da ove riječi koje sam kazao i koje ste čuli, koje ste čuli budu dokaz za nas, a ne protiv nas Da nas Allah koristi njima, da poslušamo ove riječi i koliko smo doista u mogućnosti slijedimo ih.